Ai s'ka patentë, megjithatë ai nget makinën. Tang-tang ti thanon lyn, kau ko jang khap rot reu. Rruga është e lëmuar, megjithatë ai nget shpejt. Rruga është e lëmuar, megjithatë ai nget shpejt. Ajo s'ka lekë. Megjithatë, ajo blen një makinë.